musico cae cantado contra la Parkinsona malsano. Austrais ciencistoi esploras la positiva in efficoin de musico pri pacientoi de Parkinsono. Apartan esperon, oni attendas de la cantado en joro. Por nova studo, nun oni sercias testantoin, por auscultado, cae por ciu semaina cantado. Por homoi, ciui suferas pro la Parkinsona malsano, ancaugis hodiau ne disponeblas saniga medicamento. La mal rapida, sed taure progressanta mal construo de nervo celoi, ciui productas la messagian substanzon dopamino, nepre mal helpas la movo capablon, tamen eblas mildigi la tipain simptomoin, kiui accompanas la malsanon, cae ne malofte conducas al depressioi, cae tiel eblas teni altan mesuron de vivo qualito. Che auscultado de musico, sed ancau cantado, povas liveri essenzan contribuon al tio, tio estas la elira teso de dolor esploristoi el Salzburg. Ili esperas, che eblas per musica al iro al terapio, ec povi reducti la donon de medicamentoi al pacientoi de Parkinsono, do povi resigni pri altai dosoi de medicamentoi contra u doloroi cae depressioi. Ili productis sur base de gis nunai ecconoi compactan discon quiu sub la titolo musicamento musico por Parkinson pacientoi estas accetebla en apotecoi cae en facai vendeioi cae estas recomendata al pacientoi por terapia uso. Per la activiga musico el shutigas la neurotransmitilo dopamino kies manco causas ce Parkinsonai patientoi la reductigion de la movo capabloi, clarigas la eldonanto de la compacta disco. Audigas surgi, inter alie, marsoi de Johann Strauss, tango melodioi, tamburado, cae Irlanda folclora musico. Regula, nome ciutaga auscultado de la entute dec musicpezoi, conducas laulas ciencisto al automate aperanta positiva sinteno. Dum la curo de la terapio aperas la desiratai effectoi iam post longa tempo, li diras. Gravas cetio la usado de bonai cap auscultiloi ciui covras la tutan orelon, por povi agordi la lautetson lau la proprae besonoi. Cia stresso, ciu alicase povus aperi, estas evitenda ce pacientoi de Parkinsono. En comuna studo, la sciencistoi planas compari la efficon de auscultado de musico cae de cantado por pacientoi de Parkinsono. Cantado povas pribonigi la sanon, cae la bonfarton, per reductado de neurotransmitiloi cae hormonoi, ciel cortisolo cae alfa-amilaso. Cantado tamen aliflanque plialtigas la elsutadon de dopamino, serotonino cae oxitocino, accentas musicologo. Successon promesas regula cantado en gruppo, Unuai resultoi ce diversai hom gruppoi montra signifain plibonigioin de la mensa cae socia bonfarto cae de la san rilata vivo qualito, ancau je longa vido. La movoi ciui sincronisigas per la cantado indicas pli altan toleremon pri doloroi cae povas esti avantagiai por daure ebligi al pacientoi la productadon de movoi. Por la planita trimonata studo, oni nun sercias naudec in de Parkinsono por compari la efficon de auscultado de musico cun la cantado en joro.